All right, <laughs> sure. here we go. Now, this is a this is a, a quartet sure. which nobody will ever hear because some of the people are going to be out front listening sure. to us. Surely the pastor at the page is supposed to start this. Uh, I know. <laughs> all right, you start off, and then we'll bring in the high part after that, and then I'll bring in my part. Okay. Boobe, ah, wimbuwe, wimbuwe. Wimbuwe, Wube, ah, Wimbuwe, Wimbuwe, Wimbuwe, Wube, ah, Wimbuwe, Wimbuwe, Wimbuwe. no, no. Akala. Wimbuwe. Uwe. Ah, Wimbuwe. Wimbuwe. Oh, Wimbuwe. once more. <laughs> when I was in Tanganyika, some these South African refugees were so surprised to find an American that knew it. Yeah. And they started singing with me.